interveni grand scale e en tiun uh, eh, campo. La tag comenza seminario e eh, cefe concentrigis pre la nova programo de UEA eh, pre activula maturigo, ma longe amo. En la nuna iaro iamo casis tri seminarioi, sec vos pliae qua, sep entute, en qua continento amo tra la mondo kai antro pial kai tago la estraro yam acceptis fa seminario in po la sequa yaro kai ni havas ancora quin des des yaram entiu tempo nei et grupe discutis kiwi estas la temo e kiwi play a bezonas trainado la seminario plo iris kun paralela i sesioi ono esti sub la gvido de Katalin Kovac eh, pri la examena programo de UEA la la comuna Europa eh, Referenz 4 la alian grupon, vidis lia presidanto pri activula maturigo precipe temis pri informado plurai teo estraranoi au activulai parto prenis kai contribuis valorae, sugestain kai ideoin kiun eh, post sequos tra la lei ilei offertis sian putiman buntan bon qualitan programma sub nova nomo eh, la tago de lernado uh, eh, preparis presentis tion Maria Deloshevich, kai Jennifer Fisher tago fine la forumo pri capabligo ebligis puntiri la fadenoi el tiu tuta tago por fari recomendoin alla comitato di cio vi augas poste. Nun rapporto pri la care examenoi che ocasi successe dum la congresso. Aligis tride personoi, fine examinitis duget hoc candidatoi el dec hoc landoi. La plei multae, ses personae el Brasilo, uh, eh, potri el Argentino cae Mexico, po du el Coreio, Nicaragua kai Rusio, kai po uno el Belgio, Chilio, Democrata Respubblico Congo, Dominica Respubblico, Nepalo, Hungario, Japanio, Costa Rico, Cubo, Norvegio, Usono kai Venezuela. ni multae ti vas das deco candidatoi tra la examenon de la nivelo so 1 Per tiu grand nombra sesio, la qua finiara care examen sistemo uh, atingis jubilean datum, nome iu el la nunae candidatoi ricevos la atestilon cun la numero 1500. tiu estos tiu bon chanza estos sia nur en septembro. Educado me ciu tage ocasitis paroliga cursoin en du niveloi en tuta en dec ses lezionai. La op lezionan cursom po comenzanta gviditam de Katalin Kovac regula visitis tridec personoi ciu ricevis eh, antau calcai minuto mi vidis uh, curso a testilo. Aliai dude venis sporade, ciu por lerni, ciu por observi la instruado. La curso por estantoi, ce, eh, progressantoi, ce estis tage sestec personoi, qui cu qui cu entusiasmo sequis la activaje de Silvan Lelar pri la entusiasmo de de persone por constati charti o entusiasmo sono eh, facile penetris la nabara chamber mhm. Il tutto è notato del capabligo e di sriccia che è successa, pregi già del distribuito come l'impovaste tra la tuta gi ca la alia itago montris la valorum de et grupa discutado en quiu ciu habis la eblon presenti sin levi defioin, starigi demandoin o proponoin, cae en quiu povis ocasi vera grupa agado. Lautiu voio antauem. la comunuma flanco de la congreso parolos al vi junqui Ancora mi sekvas do nia viceprezidanto kaj mi ĉi tie Eh, via congresso entute bene contribuis al coherigo de via comunumo. Rimarkinda vespera aranĝo okazis tra la se semajno, la tia vespero en dimanĉo. Panche do kai ballo lunde. Tu concerto i marde havis contrasta in music stilo in dovaggio e de per occasi go de internazia football match. Qui eble fari congressa tradizio. Ci vuole? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. nivela bunta, bunta, artista intrancia vespero sub la ruvido de Vireio Grisiong. Chi estas, Vireio? Vireio, qui estas? Vireio! Ah, tanto. you! De mora... Yes, thank en quio la legenda rorulo Charlie Chaplin palcopris Esperantos. Ca quies artpinto mersuain estis è lingua presente nella Roma canto de dei pluriformi argentino. La tavola comune è commentata per seminario, seminario che è da Daurigo Cagis condu lavoro gruppo e uno subguido di José Antonio Vergara per l'utilizzo di internet per la revigorigo di kai bodrigo de komunuma in contatto e cel al pli efika faka rado per de esperanto li tushis utilon de vikpedio kai rilataj projektoj mi mem gvidis session sesion pri esperanto centro estas notinde ke li kaj pri la graveco de esperanto centroj grandigas por expansigi la campon de la movado de esperanto kadre de UEA. Ju pli multe davaroj kutos, des pli ili kontribuos por disvastine moadodon en tigresaj terenoj konservante sian propran karakteron kaj bobamanieron. En internet erao neeviteble el sprico de di diversaj opinioj kaj agadomaniero estas natura firmero. UEA garantios tianan agadon kaj pli stimulos kaj kurazigos ilian vivlan aktivecon. Ali Flam che sta in por creschi la membro nombro de UEA, e sta tutto centro e occasigu maniere por digitale che io ancora ne cora esplanton, tio por deve sesti uno e la grava tascoi de sta gente mi proponas che ni hafu e sta tutto crusello e sta tutto cui urboi por disfastiginia lingua mi konkrete proponas al vi. La strategia forume de dredo e practis parte tat congresa en demando en che li pli plene evoluigu il in culture organize. Utila flam analizo helpis al publico cristalligis ian pretaxo de un flanque che de forte de la congresso e cal aliflanke la la marĝoj de la huko tio estas aspektoj ki bezonasboligon aŭ enkonduko de novaĵoj do la universalaj kongresoj ki ludas esencan rolon por fortigi vian komunumon nuntempe pasas tre tra periodo de reformo kaj modernenigo vi vols reatenti ke la estas periodo de reformado kai moderni danko secos la uh, exemplo de mi ai collego in che parlo ste tie uh, pri la conordiga uh, de del congresso considis comprendere la comitato del OEA, us is chefa supera quid organo qui considas in sia plena consisto nur nur dum la compressoi do dio habis citie du considoi la unuan en la spato antau la commenso de la compresso cae la duan uh, vendredo do hiera di uh, concidis uh, tutte un uorum di longe o planite ambao concidoi et indigis preter la emocita tempo simple char la comitatame vigle laboris ca esis multae temoi por tracti inter ili mi elsterigos unu tiu estes che la comitato post uh, plura iaroi da putoi cae pledoi por tio fin fine habas regularon por voce doni rete pri sia laboro E do E do vi validas la morta Pavla ancau inter la congresso do vi vere opinies che tio sis granda paso antauem por la laboro de UEA La pri la laboro de la comitato anco casis comitata forumo far el ili uh, tra la semaino inter tiu du concidoi qui trattis ciu in chef agad campoin de la strategia labor plano anche o tiu forumoi estis uh, eh, viglai ili uh, eh, ne nur comitatanoin sed anche o aliaen activuloin a parte placis al mi la comitata forumo pri giuste eh, pri color dito la lasta Ciar tie, ciam, ciam tractis la budgeton de UEA, pro la venonti aro, oni faris aron de tute concretae, construae, proponoi, pritio, kio havigi pli da a mia asocio por havi pli da por la evoluigo del movado en monta scalo que tio estis tre concreta e fructodona la bolsa Mi menzio sancao che c'è eh, estis plurai anoi de nia consiglio, ci vastas eh, gruppo creita anto unu iaro del comitato, eh, de suficie conate activuloi, reactivai sur diversi campoi, por helpi al la estraro pri uh, plenumo de la tasko de la strategia laborplano. Uh, do hieraŭ ves uh, postagmeze ni aranĝis uh, kunsidon uh, kun la ĉeestantaj konsilianoj kaj el tio venis tre konkretaj praktikaj rekomendoj pri nia labormaniero, nia komunikado, nia planado, kaj ĉefe pri la engaĝo de aktivuloj pri la laboroj de vojaĝo mi tre dankas ni en pro pro tiu helpa agago a uh, menciendas uh, jam junki uh, mencis ke okazis strategia forumo pri la kongreso kaj tie vigle partoprenis grando publiko kaj al tio ni ĉerpis multajn bonajn ideojn por la evoluigo de niaj kongresoj kaj por ilia malfermo al tutto mondo pere de la ebloi de interreto. Mi spero che iam in la venonti jaro por la centa universale congresso ni successos realivi calcai el tiui idea. A mi volus uh, diri che parte de tiu malfermo de la congresso uh, consistas in comunicado dum la congresso per de plei diversai rimedoi. Cioè citie mi volus aparte danki nian vice-presidenton Stefan McGill kiu dedicis multajn horojn tra la kongresa semajno al la verkado kaj dissendado de raportoj pri la kongreso eh, al centoj kaj centoj da junuloj ĉirka la mondo kaj pro tio nia movado ekhavis multe pli bonan bildon pri la kongreso ol ĝi havus sen via laboro do mi kore dankas vin exemple mia estraro concidis antau eh, kai dum la congresso kai da nun antau concidos post ti el niai laboroi eh, mi credas che chefi unu decido interessos min uh, eh, kelka iam audis eble char ni anoncis tio de la comitato sed aliai eble ne uh, temas pri nia congresso urbo post du jaroi ni congressos en 2016 en Slovakio, en urbo Nitra. Thank you. Dio mi finas la raporto di Cunoldigo, vai ni Franziero al Secco, punto, dando pro via al Nun presentus al vi un raporto pri la bella arte e de UEA, e anche pri la oratora concorso, cai annonsos premio di Anna Altai, nia esturorano, Barbara Piacciano. la result la resulto de la verdad en concurso de UEA en 2015 en la brancho proso unua premio soneto de la lumpuro de Jesus de Muñoz Pardavilo el Galegio Hispanio estis attribuita. la duan premion atilis Benoît Philippe el Germanio, Olivero au prila sin mortiginto. La tria premio en la brancio poesio iras alla sama autoro Benoît Philippe el Germanio pro la poesiaso fino della Lernoiaro. En tutte en la brancio poesio farto premis dudexes vertoi de dec autoroi el nau landum. En la branzo proso, la unua premio est sire alvigita. La duam premion acilis Amir Naor el Israelo pro adiavo. La tria premio, tri vilinoi, tri destinoi, estis attribuita tridestinoide Ewa Grochowska Francujo. Honoram, honoram mencion y, akiras kristnaska nokto de Paulo Sergio Viana el Brazilo. Giuseppe Carlo Sergio Vianna, trovi già se nella salone, mi ripeto, sì, in alla Podino. Grazie a per la narrazione, archivis Lenke Sash, e per pro Acacia Arturo. En tutte parto premi su de punu vercoi de dec far autori el dec En la brancio SEO, la unua primio ne estis aliugita la dua premio estis atribuita al Paolo Sergio Viana el Brasilo pro poesia en interreto nova poesia kai la dua premio en la sama brancio, morto kai vivo el Amherst Massachusetts de Steven Brower el Sono. Parto prenis esse am brancion quar vercoi de quar autoroi el quar landoi. En la brancio teatrajo honora menzio irat al Luisa Carol en Zirelo pro la Oca Porto. Cai en tiuci seccio parto tri vercoi de du autoroi el du landoi. Infan libro de la Iaro 2013 a kiras gin el donejo grafcom grafocom croatio pro padma la eta tamsino parto preni tutte og i de fin el donejo el fin lando cio mi povas perti paolo sergio viana presenti a parte Adlexan eh, raccordo un filabro d'arte in e se presenti nur Norgia in Norgia con grande plesura mi vuole se che la CTA, la buona era oratora concorso por eh, Romgresano e Malchi tride e Raggiai e tre successa che eh, diris la Giuliano la presidenta della Giulio Otto Fritz, gi distingui dispersia un livello di stella la lastei concorso donoi, giusto per che non lo è ci ricevas premio una temas i Alexandro Serafim el Brasilo, che io ammiro. Grazie. estis jarno Norifer el Germanio. La trian premium, Annika Förster el Germanio. La laureato in mi petas al podio por trasdoni al ili donas carton por la congressa libro e servo e blosera in eh, ci u post eh, la solena fermo la libro servo funzie di sar dua coro ju e la sala no trovigias eh, yes. e ambenas Vuole che la loro de sempre fin da che cai ci ne ancora premio premio che gli hanno ai la play bona di una cantista della Coruso En la Bonera eh, mm, eh, Universala congresso di un ci premio di Gainas son Mandel Mandelot el sono Giù Vittorio Giacomo. tiui parui al iuduloi cun vi conas teme, do esperantisco in cui eble venos al la centa universala congresso venotiare. Memoru pri tiui premii eh, abloi por cei congresso che era sempre rischio la ferro che uh, al medicin al uh, eh, pretaxado de de uh, eh, internazia publico uh, eh, do ni tre tanca svin pro via coraggio um nun uh, Stefan McGill presento salvi uh, calcai in Sa sa pri premio uh, de Fondaggio Bravovski, di Arta Agano, uh, de premio de Gutti, uh, la, uh, in pat premio de Vovano, ca e anche la diplomo in pri al agado Agano, ca Arta Agano, de UEA. Yeah. Fondaggio Bravovski est istaridita antropo in un'idea di Aroi, in un'idea di pola venezuela esperantisto Adamo Goralski, o antroenigi esperanto futuro tutte aparte esperanto literaturo. Tiu cele la fondaggio assignas premioi cium duan jaro. In la nuna jaro fondaggio Kravoski decidis premii la conatan vertistino Marjorie Bolton. sia tut tut vivo verco che al la alla play al star of la world esperanto che poesia la promio consistas el monsumo de mil personae dola Decidis, si la premio la commissiono, consistanta el uno riflens ich van ertel kai shi cheng tai premio de gucci la estraro de UEA al la premio Onisaburo de gucci al esperantisto au movada instanzo kiu dom longa periodo antau ni dis amiketson en la spirito de Onisaburo de gucci kai Lazaro Ludovico Zamenhof. La premio est istarigita in la jaro 1987, per capitalo donazita de Olmoto. La premio consistas el diplomo cae monsumo de 2.000 euroi. En la jaro 2004, la premio de Gucci estis aliudita al Stanomacek el Slovakio. li ne estas la kongreson sed mi montras al la diplomon kiun li ricevos Stano ricevas la premion pro sia longtempa sindona laboro kiel instruisto de Esperanto en multaj landoi pro sia successa lerno libro Esperanto per rekta metodo kiu aperis en tridek kvar eldonoi cae pro sia a giornalisma laboro che è de redattore di molte esperanze e mi diris, l'inecce estas, li ricevos gin in la cadro de alia esperanta che eh, post la unico. Yes, no, no, no, al... Uh, Nessuno dei di come i qui al scala gano, perché Stefan Stefan Lue uh, lego se la nomo de la ricevanto. Eh? Kai se do ricevanto trovicia se la salono, mi fa da stil veni sul la podion por ricevi con io da carigo pri la motivo e più transnono la diploma. come. Ciu yare mi distonas kelkain tiain diplomoin, kai mi tu in legos la listo. che diris, Mark, smart eh, se la homo che estas sen la salono au eh, estas das eh, acceptita anstato anto attendo ci di august la plena la non visto kai ti am veno la podion mi recomendas ti in bone, se vi deva sin la secretam fortam, cius facil, ceo mego, mego, mego, mego. Cio la homo et in la diplomoi pro elstara agado unue, quae poste elstara arta agado. Elstara agado, la unua, Esperanto asocio de Sao Paulo, Inorio estas tre threat of like the need by got problems being la the ricevis I pro model a funciado che al mens tena by vidla esperanto centro. La dua Sogil il su, el Corea Respubblico, pro preleg voyaggio in Asia, Asia, ca generala agado interalia il esparano de UEA. Yes, applaudo estas permesata, por il annonso. Goto Hitoshi, Japanio, pro la verco, biografia lexiono de la japana lexicono pardon de la japana esperanto movado in Johnson el Nederlando pro la decoliara guidado de la Catedro di Interlinguistico ca Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Christa Chisolman, el Svedio, pro scienza, cae interlinguistica agado, kai el donado. Ellen Eddy, el Usono, pro long tempo prisorgo della Nord America Somera Cursaro, nas. Ruben Diaconu, Argentino, pro cluba agado ca redactado de la Bulteno de Argentina Esperanto Ligo. Yes, do, se vi cascas, uh, bon volu veni sur la podion, cae Stefan persone transdons. Ako mi venos, uh, a stare non diplomoi po el stara arta agado Sten Johansson el svedio pro verkista kai el dona agado Dmitri Shevchenko Rusio pro el dona agado Bertilo Lo Venegren, el Germanio, por contribuo a la esperanta rock musica. Kai Eugene de Vida, Francio, proverkista agado, kai eltonado, de la revuo La Gazetto. Ia si on nemio a ce estas ili li eh, ricevos la diplomon ali manie. Dankon, Stefan. Eh, nun eh, ni habas parten presuron de calca iaurei iaurei peritis predizio disdoni doni pro quardet au quindec iara membrezzo sen interrompa en guaia. Hai Pritiu punto mi transdonas la mikrofonon al Osmo. Kaj mi faras tiu ĉi eh, tre plezurigan taskon sidante, ĉar mi timas faligi tiun ĉi taskon de diplomoj. Mi havas kvindek ses diplomojn antaŭ mi, kaj ili estas iom glitaj, kaj mi timas faligi tiun stupan kapon de barbaro. Eh, temas eh, pri du till dessa diplomoj, uno ett diplomoj från Kvindekiara, sen inte rompa, en UEA, poste från Vardekiara, sen inte rompa, en UEA. Eh, en la salono lau miai observoi estas kvar, kongressaanoin kiui valtaa autossa maamon, i petas ilin eh, veli alla podio, et jam dumla legado, de la nomoi, se Aliae audos eh, nomon de iu eh, membro de UEA el sia propra urbo au iu familio uh, eh, kai povus portila diplomon uh, mitetä sanko tian anstatavan ton uh, representanton tehnyvalla kodin. la diplomoin ricevos unue por kvindekiaran membrezo en UEA. Vaili ou Sergio Rodocal, Paul Scherer, Maria Hansen, Svobodan Slatnar, eh, Jernej Lindic, Anatoli Goncharov, Claude Nulmon, Andre Grossman, Jens Larsen, Mila van der Horst-Kolinska, Pete Pansters, Nicholas Nevan, Charles Donald, Eva Farkas Tatar, Mo Pilar Sancho uh, eh, Repulida, Sol Sancho, Rodolfo Kanet Martin, Ashwini Kumar, Brigitte Röll, Peter Kühnel, Jean-Marie Kasch, Jeffrey King, Arthur Jackson, Jo Mo Hippotson, Lisar Oliveira de Souza, Hans Mikhail Maitsen, Luis Bonvin Melano, kai nun venas diplomoi pro io kvartekiaro memoretsäkinen William Volk Schwartz, Armin Domeis Junior, Lana Chen, Justin Robin, Wim Postuma, Ко Розіра. Мариса Янсен Мільйони. А. Йо Баут. Альберт Ріклер. Сізука Ямасаки. Сабака Руйці. Ікіноя Тадагумі. Тацуо Гузімото. Ханс Берлінг. Rainer Scharfenberger, Wolfgang Lohse, Hans Kasselmann, Astrid Hanke, Klaus-Peter Fritz, Claire Mae, François Lozacomo, André Serpilo, František Ritis, Ian Taran, Hizo Condeberto Santos, Claude Gladi, Raymond Demars, kai Edith Kerr. gratulon. Tiu tie diplomo estas por Katsuo Fujimoto. Tiu tre mankas al mi. Samidiamo e Samidiamo e Samidiamo e Samidiamo e Samidiamo e Samidiamo e Samidiamo e Samidiamo ni ciu alia i sekvu ilian exemplo kai iam venus la tempo kiam anka vi estos invitita al la podio. Efektive. Yes. Es es unu al la multai maniero i provi vin anta la publico ci tie. Kai ci fakte es es malpli tempo postula o la laboro de estrarano do vi consilas tiun vojon al vi. do nun uh, fakte di intensis ke hazu musica pauso Vi memoras di eh, con Alosio che u belli musica di sporti e na in auguro se non mi più sprezzati in forma che di essa passata kai kai non è come di matene do comprendere eh, zoom la semaino diversa congressano in Alsadigis eh, anche al dia i vizoi in Barbara superisietio tagai vi bedauras tion kai di di dedito al al dico dankam penson kai kai espero al li valdau resedito sed eh, sed tarda eh, tamen oni bezonas ia na eh, mal strategio kune ed ur al studi kiwi el vi kiwi estis en en rekio dico a la memoria che è di punto dove parlato mi invitis la conversano e saluti saluti un ulalian Uh, do mi petas vin nun uh, turni vin al uh, naibaro, au eble al du naibaro, se vi havas du naibaro, kai kai el diru do presentu vin se vi ne jam konas tiun homon kai diru unu belan rema moron kiun vi reportos heimen el ĉi tiu kongreso do mi don salvi du tri minuto in por tiu interamikija saluto saluto Thank you. no, tres por mí, este es el Brasil. no es barbaridad. qué El pie, el pie viene. Dos, México, ¡Mexico! México. Claro, caro, se desmagranda urbo. Se desmagranda Gran ambos, es este, Belo Horizonte, la la estatua Minas Gerais. Mi parto prenis, la UCO en Tabaco. De mi parto prenis, la UCO en Francisco, mi creo. Bien.

A, ah, bone, mi ha tutto pomogło ze artysta. Mio padre, mio frato, a jak mi ancora amico stie. Miał di stio anche. Ah, Tremolio. Poste de Francia. Ah, yes. Caimile con. Minaniam Irizal, Rio de Janeiro. É Brasil. Minaniam? Ne. Ne, Brasil. Jeste s Jurom na sastanku. Yes, vien al mai mia dai baro kai dio kai dei mi exis ke inter la dudanto en en la Esperanta futbal te amo es is dia filo ki do vere digne representi loco cor and you Bene, do non uh, Rafael Zerbeto, che uh, è la del congresso in Teo, uh, presento salvi un resumo del discuto e che posta in il congresso in resoluzio. Saluto a tutti. E la discuto e per il congresso in Teo, eh, mi electis podia in discuto simple è stata un semplice consigli un uomo in uh, eh, babili per la temo mi pensas che tio es interesa maniero char estas uh, faculoi au spertuloi pri la temo qui venas kai ili conducas la temon do mi invitis uh, eh, diversa in parolanto kai la discuto io casi en vartago la la unua tago eh, Orlando Raola presentis la rilaton inter Esperanto kaj daŭripoveco. Sara Spanov pere de discutado pri utopio discutis la limoi de Dauripovetso. Kai Olga Shiriaeva parolis pri eco linguistico la que eh, temas pri tracte linguistico la vid punto de ecologio. Poste en mundo en la lunda discuto curso la grata contribuis per eh, discutado pri medio protectado kai la klopodo i ce un uigite nazio i realigi vera in shanja eh, in la mondo sele al tori povezzo Francesco Maurelli comisito de teio pri de rilatoi presentis eh, la rilato de teio con alia organizajo kai ako presentis di un pri la laboro de alia organizajo che con laboro respondi sele al uh, eh, tori Kai kia la esperanta mo vado povas agade tiu campo. Osmar maravis do Brasil presentes pri indigena lingvoi kai eh, parole se specifie anche la estendigio de multa i lingvoi la mondo la minaccia che u exista relati al lingva eh, diversetso. En la marta discuto tesoro che eh, u essa facendo pri agricultura parolis pri genetica modifica i organismi tecnologio e la agricultura kai chiu in avantaggio kai mal avantaggio de tio Mark Fetes professor pri educado presentes da mi la mm, temon educado por da ripova e kai fin fine Paulo Nascentes e eh, la lasta tago parolis pri eh, dilato i eh, con registaro e kai anche un pri nel senso capabili homo in eh, al da kai Alvaro Mota en tiu la satargo parolis pri la limoi de ekonomia kreskado. Anka estas eh estas bona reago de la homo kiu spektis tiu en parolado kaj poste eh, diskutis ĝin. la diskutado inter ĉiuj tiu kiu homo aktive partoprenis multaj komentis, demandis kaj eh, mi notis tiu komento kaj mi kompreneble posederis ilin por verki la kongresan rezolucion la resolucio compreneble devas esti suffice amplexa kai samtempe ancao objektiva kai eh, nun mi legos a la resolucio de la naudet naua universala congresso de esperanto ni 706 partoprenantoi en la naudet naua universala congresso de esperanto venintai el quindec sep landoi de ciui mondopartoi al Bonaero, Argentino, discutinte en plurae sessioi pri la temo. nepo in invenus, streboi al gauripova estontezzo. Constatinte, che Esperanto representas plene actualan strebadon cun evidente gligoi alla lia essenzae agadoi, cade de la nun tempai tut mondigiai tendenzoi, che la al sanai dauripovai socioi basita sur pazzo, stesso democratio, cae economio servanta alla homoi, con respecto alla vivo sub tema e sistemoi della naturo, congruas alla intercultura solidarezzo che uccia motivigis, ah, pardon, motivis la esperanto movadon, cae che en la diversa aliroi al dauripovo povo ofte mancas sufficia attento alla ligo inter la lingua e demandoi cae aliai essensai agadoi cio donas al ni la taston daure cae pli labori in campe al vocas cio in sostenanto de esperanto fari cio eblan por plenumi nian apartan rolon che al movado por justa constia multilingvismo cae vitsigi inter la diversa e socia movado por intercultura kai contra o discriminacia educado Roma iraitoi natur protectado popola clericado rimedos para e vivo stiloi kai aliai declaras que la valoro in excessa a construado de dauripova monda socio estas kernai valoroi de lia movado charmondo mondo en quiu esperanto daure havos senson, estos mondo, quiu economie cae ecologie, politike cae culture, conservas diversetson, patson cae justetson. yes, uh, do Stefan uh, memorigas min che la texto de tiu resolucio aperos in la lasta numero de la Congresa Curiero, tiu estos uh, trovebla uh, en la Congresaio, uh, quiam vi revenos, tanto la libro servo, vi supposas, tu me? A ah, gine aperis la pere. Ah, Do, Sed... Uh, yes, kai en la revuo Esperanto, completo. Uh, do resto so mi io ma uh, resumi la signifon de nia congresso kai kai parole o vi pri nia i lavoro e quando veno ti chiaro te ti non ti preferas fare ne si dante la lanta o tablo se ne opri proxime al vi la homo in cui vi vigas nia in congresso kai nia asocion Kia estis nia congresso ci foie? Do, ci estis evidente malgranda intima congresso. Ti esis sa marica tio esis unu su no alla grande che fa motivo e voi electis veni al Bonaero, Char uh, tamen ni es tu tutmonda asocio. Ca es tre rei che Antonia in congresso e to ni culturae, che fa cultura e manifestazioni cultura che urbo de sprantuio do unu semaio. Venu anche alla diversae continentoi kai do facte ni ni ni ni amen en to like the oxentia of the the congresso e kai now that now congresso in to the congress uh, is hispan lingua suda americo do non ni riparis tio kai mi mi tre joyous pro tio mi vere senti stio la parte en lo concido pri america agado pri frue en lo semaino Kia estis vere plena salono estis homo e al dec esperanto activudoi, guidantoi de locai grupoi, landoi asocioi, instruistoi, e simile. Uh, homo e con alta lingua nivelo, et homo e cui uh, do tutte novae mobodanoi, uh, cui lernis la lingua nur de calce monatoi, sed iam um, tre bone cae flue parolis cien. Do en tiu salono mi vere vidis grandain esperoi por la America Movado et la Venonta Iaroi mi pensas che eble giusti tiu ti congresso contribuis al iu ondo de, de, de generazia shanjo de, de malfermigio, uh, de al treno de novae attivuloi, novae agadoi, nova bildo la esperanto movado in chi tiu continento. Cai mi pensas che ni chiui povos esti contentai che ni venis chi tien cai ke resultis el tio tiai contactoi inter la America movado kai tiu de la tuta mondo. Sapete che comprende che si internazia congresso vi eble audis la statistico de Rafael che ci tie con venis homo al quindec sep landoi imagu con dur sep centro de congressanoi kai tamen tiom de landoi mi credo che ne diu alia internazia congresso in la tuta mondo povas uh, alporti tiom da multiculturezzo uh, en tiel malgranda nombro de partprenantoj. kai kai ne estas nur tio kompreneble, kio kio speciala, uh, tute aparta pri la universale congresso. Sed estas ankaŭ io malfacile captebla Eh, do tiu creo de de esperanta etoso de iu amica uh, uh, spazio ni diru por por interfratido por intercomunicado por clarigiado pri plei diversa temoi el al di punto el al diversa futuro e che modo parte kai uh, por tio ne grava spatte lo nombro de congresano gravas la qualito de nia comunicado. Kai kiu tago, kiu rancho dum la congreso, oni sentis tiun qualiton. Oni vere sentis ke ĉi tie, eĉ se en malgranda skalo, eh, ekvivu tiu esperanto kulturo kiu kiu ni ĉiuj amas kaj kiu al reportas nin jaron post jaro al la congreso en ĉiuj mondo partoj. Do en tiu senso ankaŭ, laŭ mi, la congresso estis tre sukcesa. Fakte, en la rica congreso, la programo estis dis mal pli abunda, o kutime, et certe, la congreso libro en Lillo, post unu uniaro, estos eble duoble pli diga, o tilgi, ah, tam en tio anco habas avantagioi, cune, en cia artiam es dis mal pli de concurrenzo, cae vero mi credas che multa e la programero in citie habis ah, vere attentindan ah, nivelon tio non is spertis kio kutime en la iku prelegoi en la presentoi de la congresso temo sed anco en multe aliae diversae rangioi tra la semaino ne eh, nur kiwi quasau altnivellae cae alitae sed anco la cursoi de educado.net uh, eh, kai multai aliai coincidoi, kai anco compreneble nia internazia arte vespero, kiu esis, la mi tre bona prila uh, eh, <laughs> exemplo de tio que <coughs> è mal prende compresso con do tio pensigis min pri tio pri pri la tascaro che un ni dividas con unesco comprendevo ci are ni a parte pensas pri unesco char uh, in decembro venos precise la sesteca sesteca rigio de la fama resolutio el 1954 kai kio kio di la in la conferenza de ile i e al moto aparte marquis kio in la uh, sese kiavito da kio jubileo inter alie per ce esto de la regione di de UNESCO Nu, um, UNESCO es es la organo, la branso de UEA tascito pri educado por Dalipova evoluo do, quantam en la tuta uno sistema homo el tre multifacoe laboras pri daŭripova evoluo, li fariĝas unu el la grandaj direktoj la UNO sistema, Tamen en tiu sistemo ĝuste UNESCO havas tiun edukan kaj kulturan uh, emfazon. Kaj tiu eh, emfazo estas komprenble tre kongrua kun tio, eh, kio uh, ni realigas en niaj kongresoj effective eh, se vi legas, te mi consigas al vi de tempo a tempo relegi la texton de tiu fama resgutsio, vi provigias inter alia in la IAR libro, vi vidos che, facte, la cialo por UNESCO doni tium reconon al Esperanto, ne estis uh, quasi de idealo de la esperantisto pri iu fina venko pri iu estonta tempo ke la tuta mondo parolos esperanto ne la la la ĉefa motivo estis tio ke esperanto jam uzigas kaj praktike kontribuas al la laboro de UNESCO sur tiu diversaj kampoj do fakte pri tio ke ĝi jam funkcias kiel oni diras foje internacia lingvo, sed mi preferas la vortumon de Zamenhof, lingvo neutrale homa, do lingvo en kiu homo parolas kun homo. La Tatinium compasas la homo de UNESCO, compreble, tiu organizajo, tiu brancio de UNO, havas ya tute nobla in celo al tiu ide la esperanto movado, sed, gine havas esperanton, kai do la homo etie delas constante Bukti ne nur kun la la premo de Bukti de de la la stante lingvo es fakte kun la pens maniero de la stato che ci u stato quasi o jalude jaluse rigarda su nescon por vidi kio kio por di tiu agado povus al porti al signifi kai mancas en unesco ofte giuste tio kio ni havas en niaj kongresoj do tiu komunikado kio vi diris de homoj kun homoj en en iu spaco kio estas uh, pli libera de la hierarkioj de la antaŭjuĝoj de la pensmaniero kiu kiu venas al tiu tiu ŝtata bildo ĉe la mondo kaj tiu senso mi pensas ke Zamenhof vere estis uh, eh, antaŭulo de UNESCO en iu senso and lia pensmaniero and and la konceptoj kiuj li disvolvis kaj prezentis al la Do kiel do marki tiun sesdekariĝon? Tio estis demando kiu pri kiu mi jam pensis antaŭ uh, du jaroj kiam mi laboris ekster la estraro pri la strategia laborplano de Voyage. Ca mi lo grupo kun kiu mi laboris tiam venis al la ideo ke Eble tiu ci nun comenzi iaro, car fate la uco eses nia noviara festo, ne, de esperantistoi. Ciui popoloi credas hava sia noviara feston, ca nia io noviara festo ocasas giuste en la tempo circao uh, la aper dato de la unua libro, uh, la dulexesem de Iulio. Do, se tiu ci eses nia noviara festo, ci evidente, en conducat noviara Kai do tiu ti yaro tiu u etendijos gis la la kongreso en Lilo. Esto sto ni a por marki uh, la sesta ki region de Montevideo. Kai ki on tiu signifas fakte. Tiu ne signifas nur ke Esperanto ricevis rekonon uh, de de u Uh, interdatsia, interstata, instanso, fakam tiu en si mem, es es uve la linda. Se tiu signifas ke, fatte, la ni ni chiwi attend to tion kion esperanto successi sa tingi and and and chiwi uh do sesta gero ki wi pasi de de post la la atingo de tiu rezolucio pensu pri tio ke tio es preskaŭ duono de la vivo de nia lingvo de nia komunumo Kai en tiu sesta gaure do kreigis granda parto de la esperanto literaturo kai alia kultura kaj produkto kaj muziko kaj kaj do ni povas sentine nombri uh, ah, kai uh, ah, en tiu sesta gaure esperanto multe disvastigis ki nun estas multe pli uzata a uh, kontinente en en tre multaj landoj kaj kaj kulturoj de la mondo kaj ki ankaŭ disvastigis al novaj uzkampoj kompreneble anto sesta chiaroi, ne nur ne existis interreto, <coughs> anto ne existis multa alia eferoi cui nun por ni esas tiu taga aspecto de la uh, esperanta movano. Do, ni havas multon pri cui ni povas fieri pro tiui iaroi. Kai do, tiu ci Montevidea iaro, uh, estos iaro ciam ni do prifestu tiui natingoi, ciam ni marcu la la fortigio kai tut de nia kulturo de nia movado en in de maniero kai do kiam vi reiros hemen al al vi ai en loco la congresso pensu pri tio kiel vi en via loco en via lando en via regiono povus kunlabori por iel elstarigi tion kion esperanto jam sukcesis atingi uh, do la, valoro en kiun ĝi portas la agado in qui ci peras la rilato in inter la la homo el el qui continento in qui ci peras uh ah, in tutte qui on on i successi fari ca qui on on i qui tage ca qui us tra la yaro faras per sperando uh ah, de la la pinto de de qui a futuro qui por diversa i uh, ah, scienza i ai ai fatai us campoi uh, gis da uh, simpla interfratigio de ordinare homoi uh, el tili mondo parte. Tili estes, en la nun tempo mondo, tre actuale gravae agadoe, cae tre concretae manieroe, in cui ni contribuas al la laboro de UNESCO cae al destreboe de aliai movadoi, cielo ni diris in la resolucio, aliai movadoi movadoe, uh, circa la mondo ni ne estas aparta, ni ne staras aparte de tiu mondo, al de tiu movadoi, ni estas inter ili. Kaj juste la jaro Montevideo, Montevideo sestek, fariĝu por ni okazo iri paŝi kuraĝe eksteren, portante la valorojn de nia kulturo kaj montrante niajn atingojn. Al ni mem, por ke ni mem pli klare konsciu kaj pli fieru tiujn atingojn, uh, sed ancao al la, la homoi de la ne Esperantlingva lingua publico, kiwi tamen, kiel oni diris, uh, kiel diris Jose Antonio pli frue, en la coro ofte estas niae samedianoi. Estas, estas esperantistoes en esperanto. Do, mi esperas ke vi kiwi faros tion, kiwi tio, we a faros kelkajn aferojn. Uh, ni komen ni kreos ret pagojn pri la jaro en kiu ni povos legi pri la planoj, la, la rimedoj haveblaj, la agado de esperantistoj en diversaj landoj uh, por la jaro. Uh, ni habos uh, grupojn de aktivuloj, do ret grupojn al kiu vi povos aliĝi por uh, por aktivi pri specifa temo uh, kai ni anka en la revo esperanto publiko publiko tutan serio de artikolo kiu uh, iel el uh, raportos pri la evoluo de la jaro kaj dono historian kontekston pri UNESCO pri la atingo de esperanto sur la kampo de edukado scienco kaj kulturo uh, do tio estas sanko kontribuo al la movado de la vivo Do, se vi ancora ne estes membro abundanto de UEA, de pre membro abundanto de UEA por la venonte iaro che til bianca contribuos alla pli fortigo de UEA, til che en tiu iaro du la proximi gianta iaro de la centro di braccia del congresso di havos plida di menoi di havos plida attivuloi che di povos digne porti esperanto al la dua iarcento de niai congresso Thank you. Quando mi havas la plezuro in viti via samlandanon, uh, Wally Temple. Uh, Wally estis uh, presidanto de la loca congresa comitato de la sesta e gnawa universala congreso, kiu estis mia unua, kai mi estis loco coano en tiu congreso en Vancouvero. Wally, bon bon, al di la parola. Do, estas plezure, esti citia. Yes, um, Tau tridec jaroi, la sestec naua universala congresso in uh, Vancouver, Vancouvero ocasis, cae la, ni devis uh, electi simbolon por la congresso, ricomunicado, cae tema, tema ni electis fari uh, indigenan praticagam pri la dauri povezzo de indigenae lingue kai tutte belle do tio ci congresso tio temo esti tanto a disputata do mi comportis con mi la restanta in eh, kelkain a uh, eh, graficajoin a uh, eh, qui sta simbolo a uh, la nomon a uh, comunicado kai en la mezo estas tiu palo, bastono, ĉar estis la kutimo de homoj uh, in indigenae tribui bati per tio por annonci che ili volas havi la vizion unu urino la pautama popolo alia estas nutka seiresh kai simshan kai uh, nomi comportas ili por donasi al la mongolo veni da presidanto de la Lofoko, do de la

homoi qui laboris tiel multe en la monatoi anta la congreso ca idum la congresso semaino por succesigi ci tiun bona eran congresson. Ah, tion credas vidos dia constanta congresso secretario play. Play. Play Ikoran da hankon. Ikoran da hankon. Kiel ni ciu tiu ci congreso nur povas okaze, dank al la grandega, strecega laboro, kion faras lo coco, kai la helpantoi. Lo cocoi antau, helpanto io mette anto se de chef de una semana esa grande forto che sen ili ti uci tutta semana ne povus esti ti al bella che ci estis mi volas uno a vice ne uno a ranga se uno a vice au uno a ranga danke alla dopo coa noi kai mi vocos ilin ciuin sulla scenaion kai poste mi daurigus nomante la helpantoi kai mi anko vo vocas invitas ilin sur la sceneio es du porto in plaque iam man povres tiu intertempe mi el core dankas al Jorge Enrique Cabrera Daniel Marcelo Cruzeiro Alcides Petra Chudemis Adrián Alejandro Bianco, Jorge Montanari, Romina Glasso, Cecília Brooklyn, Nicolas Aloysio, Ari Borestein, Mabel Ojeda, Dante Dias, Max Elbo, Antonio Ferrer, Rubén Sánchez, Agustina Passavanti. We have a survey floor on Chitty. Performed a performance in Chitty. i laboregis, vi vidis ilin dum la tuta semaino, sen cese, sen pene, cae ilia peneges. Mi volas el core danki cae anca voci su la sceneion, Soraja Alvarez, Alicia Filipponi, Leonardo Dizierdeli, Matias Palomec, Elena Morteo, Pablo Leon Veronica Belinski, Mayra Román, Rodolfo de Contreras, Matías Altalef, Mariano Aloisio, Gustavo Porcel, Ricardo Temper, Nicolás Russo, Leonardo Haddad, Gonzalo Sirio. Mi volas ankaŭ danki kaj inviti sur la scenejo la homoj kiu helpis por la macho. Juan Pablo Álvarez, Francisco Godínez Galay, Gonzalo Parada, Daniela Cruvelat, Bianco Bolas y Ángela, interpretista de excurso, ¿eh? Ricardo Carrillo Calderón, Bobodo Venezuela Serena, Jefferson Rubio Borges, Alberto Fernández Calienes, Guido Hernández Marina, Ryan Moore, Amen. brava persona por dirci congresso por la lingua nivelo della pubblicazione. Rob Murbeck Mi volas danki al ciu miei colleghi della Centro Pizzeio Mi volas correge danki al Anna Lovenstein ki ne che esta se chia sa la grande forto malando la movada foiro Anna Lovenstein con andanco Mi volas dan al chi te de Panamericano, de metropolitan Paul Enigo eh Soledad Tony Hernandez Chivo y a todos los técnicos, muchísimas gracias por todo lo que están haciendo, que hicieron para nosotros. la para Tecniquistol. mi ne povas eh, vivi kio mi sentas en ĉi momento ne ĉar pro che ke mia filo ludis en la matĉon plene mi estas nur por tio ankaŭ mi feliĉas mi tre feliĉas mi estas tro feliĉa kaj eh, mi povas kredi ke ĉi tiu kongreso okazis en Bonaero kaj ke tiom de personoj venis Eh, bueno, fin, fin, eh la momento al venas ni de las transdón ni de las flago kai y pensis que esperanza signifas fratezon fratezon signifas implicas amon implicas cion kai conon kai ni ciu expertis tion en ciu congreso kai ni nun volas que eh, persona kiu prenis la flagon en ancao ankaŭ kune in mi nova teamon en Lilo. Bonvolu, mabel de Chi venu paroles, paroles, parole à dire multe flegante. multe flegante la Esperanto standard. Estimata et signoroi, Madame la représentante de l'ambassade de France en Argentine, signorino la représentantine de l'ambassadeur de France en Argentine Karate con Gastano y boludos e boludos e boludas Karate amico Qui è il presidente della Santa della Loca Congresso Comitato della Santa della Sala Congresso de Esperanto Mi uno e volas danki alla tutta loca congressa comitato della Dagnawa un nasa congresso da speranto en bona e romia un nuovo viaggio a europa mi tutte alicia se la vorto di mia presidente mark fetes pri la bonezza de tu congresso ma grande la la nombro di alicintoi sed granda la laitoso la la ciuo la la remotion. Tian al vi a Argentina noi mi volas dir molt andan con potiu congresso. Muchas gracias por todo lo que hicieron. Hicieron. Thank you. casas et fine de la con l'anniversaire del congresso i traditio che vendas la congress numero unu en la fine de tiu auxio seanso che por la venonta congresso che ci tiu et congress numero estis vendita de la presa de trit sen fin de eroi si caila accettintino tui annoncis che si donas d'un congress numeron alt valoran, al presan, alla presidente della Lococo de Lillo. Cai, tiu gesto con un mi desiras tre danki, ca gratuli al si, la finlandanino, sinov, mintinen. juis, ni juis ancao pagante, ni ai mangio in etiel plu, mi simple montro al la mon bileton de la de mon bileton ie quin argentina i pesos. Kial? Sur gi estas José de San Martin. Que mi legu la prescribon, tio ni fos controli poste. José Francisco de San Martín estis la padro de la argentina patrullo Mi estis la liberan, de Argentinio, Chilio, kai Peruo. Li nascigis en Chapechu, kai li mortis en 1850 en urbo nomita Bologno Cemaro en Francio. Jen bona Francio, jen Bella ponto inter Bonaero cae Bologno Cemaro cae Lillo. Do, venu en Bologno Cemaro, venu en Lillo, ne por morti, qui el hoste, Sed por plene vivi, cae giui la centan congresson. Mi esis io mette, nu io mette, e mui cita, ricevante la flagon esperantan. Iam, en 2002, mi cum amicoit revis pri jubilea congresso d'Esperanto Esperanto en Lillo, ca ien pos decriaroi realigios tiu revo, dancon al uea ca ities estraro pro via fido. Mi ci invitas vi por partopreni en tiu Centa Universal Congreso de Esperanto en Lillo, Norda Francio, laŭ la de Zamenhof en Boulogne. Ĝi tre oportuna urbo, tre charma urbo, kaj estas en plej bona kongresejo. Ni celos memorfesti la unuan universalan kongreson Esperanto, kai nia fundamenta volo estas malfermi la universan kongreson de Esperanto al la generala publiko por ke Esperanto brilu ankaŭ sur la ekstera mondo. Ĉu niaj nepoj nin venos? Ni pense la parte de la ONU à universala congress. Justice, verha, chef momento de nya history was garantista. Me désirasti ci u vit ci ni parte prennu mult semblrait la cinta di una santa congressa. Gestu play successa congressa, gestu play estara en mia memora kai a la montre à l'extérieur. Nin belu post quelque un milliard de ni a une époque pris la scène la congrès. Do parce que j'ai ce vi, ça ça nécessite vie chi oui car esperanto y a congrès ça noi car il espère un peu parole en toi congrès cae ni cunae el montrum la pluvivetsum de Esperanto tra la mondo, cara de congressanoi, eic la centa! Permesas al mi diri nur kelkajn uh, lastajn aferojn antaŭ mi fermos la fermon. Kaj uh, la unua rilatas al nia kongresa temo. Temas pri tio. Do vi ĉiu havas tiun uh, plastan ingo, la ujo, tio, ingo, ne vre. Vi estes verŝajne ingo. Ingo. Uh, tiujn vi povos redoni, kaj do ebligi ilian reuzadon. Uh, exter la pordo de la de nia salono ĉi tie aŭ la libro servo kaj kiel menciis Barbara Barbara la libro servo funkcios de la dekdua ĝis la dua posttagmeze hodiaŭ do nepre kaptu tiun okazon de nur por redoni pardon, sed ankaŭ por kunporti kun vi kelkajn pliajn erojn de la Esperanta kulturo uh, en via Belizo. Um, mi volis ankaŭ osma, atentigis min pri uh, tio che hodio es anca nasti chano por du homo ki un deble konas un un un vi certe conas, ni estas nia kongresa sekretario pre magalanas Samediano kaj Konsediano de Uaja Trezoro. Dobre. había ahí las quintas todo en el río, pero tú Mi, uh, ofte en la fermo del congresso, mi faras mon collecton, que es para que la Uh, en si tiu caso, temas pri tiu baldau, post dur uh, eh, iu plio monato, comenzi nova sesio de la interlingvistica estudoe, en la Universitato Adam Mickiewicz en uh, Poznan, en Polando. Uh, tiu programo estas uh, unika la mondo, ĝi estas la sola loco kie or studentoi dum pluraj do tri aroi, povas konstante studi interlingvistikon, esperantologion kaj ricevi por tio oficialan ateston de la universitato. Uh, en tiuj studoj partoprenas homoj el multaj landoj, inter alie el Suda Ameriko oa est Esperanta apoganto de la studoi uh, en diversae manieroi, anche o finanze, hai, uh, do ni petas fin donansi on vi povas, cion vi aliros la chambre, pur subteni la pagoprenom de tivi uh, sud-americai esperantistoi en la interlingvisticae studoi por la venonta triar periodo. Tio helpos picortigi la sud-american movanon, tio helpos a li frescigi la talentuloin en li ai vizoin, uh, porque ili povu transdoni siain sioin uh, ca espertoin ci continente. Uh, do exterre staros collectantoi, vi volonte acceptos viain donatioin, ne gravas la voluto, ca anco en la libro servo vi povus fari tiun donatso. Do anticipan tanto pro tio. Kai, lasta ferro, en uh, Reykjaviko la estraro inauguris novan kutimon en la kongreso in uh, mi chatis kaj mi petos kiel ĝi voje tio estas ke en la fino de la fermo ni unue eliras la salonon kaj atendas fin, ekstere ĉe la ŝtuparo simple por ni la estraro jes uh, por Uh, por doni amica man premon al, tili, al vi uh, kiwi desiras nin saluti persone. Char tio esis iom pli ne comezza esperantezza maniero uh, di revido tipo revido en dillo um no personal play mi nur volas aldoni unu dankon kiu estis uh, forgesita mia flanque. Estas ancora unu persona kiu multe helpis antau, dum la ando congresa excurso kai anco vidu salian post congresa excurso in kiu fakte es la persona kiu lanches la ideon congresa en Bonaero kai li es argentinano kai li vere devas kai volas danke lin kai li es Francisco Luis Vite vi havas rozon tutie sur la poste retrovos tie dank al via laboro dum la congreso. Do anto pro tio dank. Iri, che vi venis al Bonaero, mi esperas che vi giuis la semainon, uh, iru heimen con coroi penai de amicai ca esperantai setoi, uh, mi vidos vin post unu iaro, Kai tio, mi non deklaras la nada knawa. Ah oh yes, yes, so no. Che so? Ex daru homoi, di cantu. sta su scandalo. Mi si sente la porta su vero folio. Yes, da internazia corusa o badonu gani sura sideon por vini nian cantato della gimnosa.